مسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Reci, Allahu put je jedini pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakufani. ففي القيامة نور السلامة وفي الختامة جنات عدن Aktivna islamska omladina Linz. الله أعلى وأكبر الله أكبر الله أقوى وأقدر الله أكبر الله أعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Aktivna islamska omladina Linz pripremila je za vas novo audio izdanje pod nazivom منهج أهل السنة والجماعة وبات بالله يكفر الله أكبر وراح بالكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر الله أعلم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Reci, ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. Allah prašta i samio se. što potaču žar svemira srce nek se žarom ku Zar je isti onaj čije srce Allah učinio sklono islamu pa on slijedi svjetlo gospodara svoga teško onima čija su srca neosjetljiva kad se spomene Allah oni su u pravoj zabludi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Zahvaljujemo Allahu Đelešanu i donosimo salavat na poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. Jučer smo završili govor o menheđu ahli sunnata val džemata kada je u pitanju akida, islamsko vjerovanje ili ubjeđenje. Danas prelazimo na menheđu ahli sunnata val džemata u sticanju znanja, učenju, u odnosu prema učenjacima i zauzimanju stavova. Prva tačka menheđa džemlje sunnete vol džemata u ovome, u ovom polju ili ovome području, to učenju, odnosu prema učenjacima i zauzimanju stavova, jeste da ehli sunne vol džemata prihvataju ono što, što se nalazi u Kur'anu i u sunnetu, a ono što je suprotno Kur'anu i sunnetu odbijaju i odbacuju. Istina i pravi put izvor su im Kur'an i sunnet kod ehli sunnata wal džemata znači ehli sunna wal džemat ne daje prednost nad Allahovim govorom i čijem drugom govoru i nad uputom poslanika sallallahu alaihi wa sallam nečijoj drugoj uputi kaže šehhul islam ibn Taymije rahimahullah ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم I kaže, oni znaju, kad govori o akide ili sunnete od džamata i o njihovom pravcu, kaže, oni znaju da je najistinitiji govor, govor Allaha Đelešanu. A najbolja uputa je uputa poslanika, sallallahu alihi wasallam. ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس Kaže, i oni daju prednost Allahovom Đelešanu u govoru nad govorom ljudi. وَيُقَدِّمُونَ هُدَ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم على هُدَى كُلِّ أَهَدٍ i daju prednost putu Allahovog poslanika sa oselem i njegovoj uputi nad uputom bilo koga drugog. Ehli sunne vol džema ne uzima ni jednu parolu, niti slogan i čini je, znači tu parolu stavlja u izvore svoga vjerovanja ili onoga što propagira, ako zato nemaju dokaz u Kur'anu i sunnetu. kada kažu i kada izjave nešto, oni zato obavezno imaju dokaz u Kur'anu i sunnetu. A sve što nema podloge u Kur'anu i sunnetu nisu parole ehli sunnete vol džamata. Kada se ovaj ummet raziđe u određenim stvarima kao što se već razišao u pitanju kadera o kome smo govorili, u pitanju imana, u pitanju Allahu imena i svojstava, ehli sunnete vol džamata se oslanja na Kur'an i sunnetu i ne slijedi svoju strast i ne povodi se za pretpostavkama. Jer kako kaže šehu ili ibn temije, povođenje za pretpostavkama ili slijedjenje pretpostavki je neznanje, a slijedjenje strasti je nepravda, bez upute od Allaha Želešanu. Čovjek se ne povodi u svojoj vjeri za pretpostavkama, jer se to smatra neznanjem. Niti se povodi za svojom strašu, bez upute od Allaha Želešanu, jer se to smatra zulumom i nepravdom. To je prva tačka kada je u pitanju menheđ ehli sunnata vol džemata o ovome području. Druga tačka ehli sunna vol džema priznaje ashabe radijallahu anhum kao najučeniji dio ovoga ummeta, a poslije njih tabiine, a zatim tabi tabiine. Kaže poslanik sallallahu alihi wasallam Hajru kuruni karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum najbolja generacija je ova moja generacija zatim oni koji posle njih dolaze zatim oni koji posle njih dolaze a zamislite one koji kada govore ne znam o dozvoljenosti mevluda i sličnih novotarija kažu složili su se učenjaci nakon 7. stoljeća da je, da je mevlud propisan složili su se učenjaci nakon sedmog stoljeća, šta je bilo u, prvi, u prvim generacijama? Znači oni priznaju da toga nije bilo u prvim generacijama. A poslani su selim kaže da su oni najbolja generacija. Da su oni, a to podrazumijeva i učenost, i mudrost, i pridržavanje za vjeru i tako dalje. Ono oko čega se oni slože, ashabi, zatim tabiini, smatra se nepogrešivim. I ima status nepogrešivog i i istine i nije dozvoljeno da se s time raziđemo. Ono oko čega se oni slože je dokaz onima koji poslije njih dođu. Svi muslimani koji budu radili po onome oko čega su se složili ashabi radi Allahu anhum, zatim generacije poslije njih ulaze u krug njihovog žemata. Ulaze u okvir njihovog žemata. Kaže šehhul islam ibn Tejmije u Asitijskoj akidi, Vol iđma'u aslun salisun i otemedu alihi fil ilmi od dini. Kaže iđma, odnosno konsenzus, slaganje islamskih učenjaka prije svega ashaba, je treći temelj na kojeg se oslanja ili na kojeg se poziva u vjeri i u znanju. Vi znate da je prva osnova na koju se pozivamo u ibadetima, u propisima, Kur'an. Poslije toga sunnet, a poslije toga konsenzus islamskih učenjaka ili jednog, jednoglasan stav po nekom pitanju. Ali taj konsenzus prvi put, znači stupa na snagu nakon smrti poslanika sa oselem. Jer u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem nema potrebe jer tada je dolazila dolazila objava. Tako da, znači jedan od od temelja na koji se poziva ahli sunne wal džema je ijma, konsenzus islamskih učenjaka. Mada normalno ijma koji je prevladao u prvim generacijama je jači i bolji od konsenzusa ili ijma koji su došli poslije toga, jer su prve generacije bile najdalje od, od zablude i strasti, a bile su najbliže istini i pridržavanju za pravi put. To je što se tiče druge, druge tačke. Treća tačka u ovome području, kada je u pitanju menheđ ehli sunneta u al jeste što pripadnici ehli sunneta u al se ne suprostavljaju ni jednom kuranskom ajetu, niti vjerodostojnom hadisu svojim razumom. Treba znati, draga braćo i uvažene sestre, da kada pred sobom imamo tumačenje određenog ajeta ili hadisa od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nepotrebno je da tražimo to tumačenje od nekog drugog. Pred sobom imamo tumačenje onoga koji je najbolje poznavao vjeru, kome je objavljivan Kur'an. Ako imamo od njega tumačenje, nećemo tražiti tumačenje nekog drugog. Kao što su, na primjer, riječi Allaha Đelešanu, وَعِدُّ لَهُ مَسْتَتَاتُمْ مِنْ قُوَةٍ kaže pripremite protiv njih koliko god možete snage kaže poslanik sallallahu alejhi ve snaga je gađanje snaga je gađanje snaga je gađanje I to je ponovio tri puta u hadisu koji bilježi muslim tako da u ovom slučaju nećemo tražiti šta znači kuvat od nekog drugog jer se prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem Zatim Ehlu sunne wal džema'a na čijem čelu su ashabi radijallahu anhum, zatim poslije njih tabiini, ne prihvataju da se, ne prihvataju znači postavljanje ili oprećavanje Kur'anu mišljenjem, analogijom, osjećajem, zapažanjem i tako dalje. Nećete naći u prvim generacijama da je neko rekao ovaj ajet je u kontradiktornosti sa, sa nekim logičkim principom. A kamali da da, smo, da možemo naći onoga koji kaže tako da se u tom slučaju daje prednost onome na što pučuje logika ili razum. Znači nije, u prvim generacijama nije bilo nekoga koji je rekao e, ovaj kuranski ajet ne može ga pojmiti razum. Jer su to bile generacije koje su bile najpokornije onome što je došlo u Kur'anu i sunnetu. I najbolje su čak što više, najbolje su poznavale arapski jezik. Ali nije došlo do, do rasprava oko nekih stvari sve dok se muslimani nisu sveli sa drugim narodima, dok se nisu sreli sa filozofima, dok nisu prevedene knjige grčke filozofije na arapski jezik, tada su počele rasprave. Tada su neki muslimani, braneći vjeru, upali u zabranjene stvari. Pa su im počeli postavljati pitanja, kako ovo, kako to da Allah, da Allah ima, da Allah ima određeno svojstvo, kako to da je ovako u Kur'anu. I onda su oni braneći ovu vjeru upali u zabranjene stvari. Jer te stvari su jasne u aramskom jeziku i nema potrebe da ih neko brani. A rekli smo da je najveću ulogu u iskrivljivanju vjere i u nastajanju ovih pokreta i sekti imala grčka filozofija koja je prevedena u vrijeme kalife Memuna. Poznato je da se u to vrijeme pojavila i fitna stvaranja Kur'ana kada je halifa Me'mun tražio od, od eh, svih učenjaka da izađu sa, sa stavom da je Kur'an stvoren i znate da je ima Mahmed u tom trenutku se strpio i ostao je na stavu na kojem su bile prve generacije to da je Kur'an Allahov govor na što upućuje jasno Kur'an i ne treba dokazivati وفجر الروح إعصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشاهين عريانا للذل وانتقض الشهيد عريانا النصر في حسنه نستعد له أكرم به حين نلقاه وألقانا إما حياة تعيد الحق مقتدرا فيها ونرفع للإيمان أركانا النصر في حسنه نستعد له أكرم نلقاه ويلقانا إما حياة تعيد الحق مقتدرا فيها ونرفع للإيمان أركانا أو الشهادات تحيينا وتسعدنا والحسنان هما في الذكر نجوانا في كل أرض أرى أشلاءنا نثرات وقد ودى دامها الوردي وكفانا لم يبكي Kur'anu ili nekom od kur'anskih ajeta može oponirati samo drugi kur'anski ajet. Znači ako imamo kur'anski ajet, njemu može oponirati drugi kur'anski ajet koji ga ili pojašnjava ili nam objašnjava šta je istinsko značenje tog ajeta ili ga derogira, a ne nikako naše mišljenje. E, ovaj ajet, ne, ne može se on u ovome vremenu nikako sprovesti ili se mora nekako drugačije shvatiti i tako dalje. Pa naši danas pametnjakoviće koji su uopšte ne drže vjere, izađu među ljude i kažu pluralizam ili sloboda mišljenja u islamu je pozitivna. Pa makar, znači, ta sloboda mišljenja odvela i kufru, odvela i nevjerstvu. I kao dokaz uzimaju riječi Jakuba koji je, uputio, koji je on izgovorio svojim sinovima Ja nije la tedhulu min babin vahidin vodhulu min, vodhulu min abuabin mutafarrika. Kada je poslao u Egipat sa sinom Benjaminom, nakon što su e, prevarili ga i nakon što su Jusufa bacili u bunar, pa su oni tražili poslije toga da, da im da i Benjamina, rekao im o sinovi, nemojte ući na jedna te ista vrata, ućite na različite vrata, na različite kapije, jer su, jer između njih postojala tada neprijateljstvo, postojala mogućnost da ih sve zajedno uhvate na jednim vratima. Kaže jedan od naših pametnjakovića, kaže ovaj ajet znači to jest prilazite vjeri i njenom tumačenju sa različiti sa različiti nekakvi puteva ovaj ajet nema veze sa tim tumačenjem ali kažemo kada se ostupi od tumačenja prvih generacija ili dolazi, dolazi političar pa za vrijeme jedne ceremonije kaže jutro sam prošao pored crkve prošao sam pored katedrale prošao sam pored džamije prošao sam pored sinagoge i naumpale su mi kuranske reči, reči, naumpale su mi kuranske reči i natečite se u dobru. Subhanallah. Pogledajte kako danas svak sebi uzeo za pravo da, da tumači Kur'an. Kakve veze ima natjecanje između muslimana i kršćana koji sa sobom ne nose istinu? židova koji sa sobom ne nose istinu i koji nisu povjerovali Muhammeda s.a.v. ali kada ljudi, kada ljudi se ne drže vjere i kada, kada se ne pozivaju na zdrave principe onda svak tumači Kur'an kako hoće a mi kažemo da nije dozvoljeno oponirati Kur'anu osim Kur'anom ili hadisom ili znači mišljenjem prvih generacija koje su slušale to tumačenje od, od poslanika sallallahu alaihi wa sallam to je treća tačka Četvrta tačka jeste da se ehli sunne vol džema u razumijevanju vjere poziva na, na učenjake. Kaže šeh Muhammed ibn Salih al Useimin, onaj koji uči Allaha u u vjeru i koji stiče znanje, treba da zna da se to znanje uzima od učenih ljudi, od šehova, od uleme. A to u sebi sadrži više struke koristi. Prva korist toga je da će sebi skratiti put u sticanju znanja. Čovjek koji hoće sam da stiče znanje, sigurno će puno vremena potrošiti dok, dok bude svati određena pitanja u knjigama. Zašto su se učenjaci razišli? Šta je jači dokaz? Zašto je određeno mišljenje jače? Zašto je određeno mišljenje slabije? A to neće shvatiti dugo vremena ili možda neće shvatiti nikako ako to ne bude, ako ne bude učio pred učenim ljudima ili onima koji su učili pred učenim ljudima. Tako da mu se na taj način skraćuje put u traženju znanja. Učenjak je sposoban da mu pojasni zbog čega ukratko na koliko mišljenja ima u određenom pitanju, e, šta je jače, zašto je jače, koje je mišljenje slabije i i zbog čega je slabije. To je prva korist učenja ili sticanja znanja pred ulemom. Druga korist je lakše razumijevanje i svatanje. Oni koji budu učili određene oblasti i knjige pred učenim ljudima, pred ljudima koji te knjige i oblasti poznaju, prije će je shvatiti. Dok osobe koje ne uče pred učenim ljudima, zna se do, može se dogoditi da naiđe na, na teške termine ili termine koji su njemu nejasni. I onda će puno puta morat se vraćati na taj termin i čitati ga, dok učenja koji poznaje taj termin može da mu razjasni od, od jedan put. Tako da nije potrebno da čovjek troši i ulaže, ulaže velik trud i troši puno vremena kako bi shvatio određene termine, a ima ljude koji mu, koji mu i mogu pojasniti. Pogotovo kada se radi o terminološkim naukama, kao što je, kao što je fik, kao što je mustalahul hadith, kao što je usuli fik, te nauke čovjek ne može shvatiti osim pred ljudima, ljudima koji te termine razumiju. Jer, jer svaka nauka ima svoje termine i ljudi znaju, učenjaci tih oblasti znaju zbog čega se koriste. To je druga korist i treća korist jeste što se čovjek na taj način veže za, za učene ljude, za one, za one od koji će se najviše okoristiti. Nema sumnje da kada čovjek pita najučenije ljude određene oblasti da će biti najsmireniji i da će mu biti najlakše najlakše postupati po tome neće imati sumnje zato kaže Allah Želešanu fesalu ehle in kuntum la ta'lamun pitajte učene ako ne znate ako ima u određenoj oblasti osoba koja je najučenija na određenom prostoru čovjek se ne treba zamarati pitati nekoga drugog, pitat će tu osobu, normalno ako je poznata po slijedjenju Kur'ana i sunneta, ako je poznata po znanju, ako je poznata po praktikovanju toga što zna, takva osoba treba da se pita i to će, to će čovjeku pomoći da se veže za, za, za, učene, za učene ljude. Međutim, mi u današnjem vremenu nalazimo one koji samostalno čitaju knjige, samostalno uče, bez pitanja učenih ljudi i sami sebi donose zaključke, sami sebi donose fetve, i onda druge i sebe i druge odvode, odvode u zabludu. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to nagovijestio i najavio. Pa je rekao: "Inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas, walakin yaqbiduhu biqabdi al-ulama." حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا hadis bilježi imam Bukharija. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Allah neće odjednom uzeti znanje od ljudi, tako što će ga uzeti iz njihovih prsa, nego će ga uzeti od uzimanjem islamskih učenjaka i umiranjem islamskih učenjaka. Tako, kada ne ostane niko od učenjaka, ostaće neznalice koje će ljudima davati fetve po svome neznanju, sami će ići u zabludu, a i druge će odvoditi u zabludu. Mi nalazimo, znači, one koji fik ili propise ili akidu sami uče iz knjiga, ne pitajući učenjake, sami sebi donose zaključke. I onda normalno sami odlaze u zabludu i druge, druge ljude zavode. Čak ako pitaju učene, pitaju samo da, da se uvjere. Kažu, ja od pilke sam zauzet takav nekav stav, samo tebe pitam da bi potvrdio. Kako ćeš ti zauzeti stav, na osnovu čega ćeš ga zauzeti? Kaže, možemo se ja i ti raspravljati. Dođe učenom čovjeku, kaže, možemo se ja, e, ja bi se volio raspravljati. Ti samo imaš da pitaš, nemaš, nemaš, nemaš pravo da se raspravljaš. Ako te zadovolji, odgovor prihvati. Ako ne zadovolji, idi pitaj nekog drugog. Ali da se ti raspravljaš sa učenim čovjekom, to nema smisla. Da li je dozvoljeno da, da čovjek se raspravlja sa, sa doktorom određenoj oblasti? A nema pojma. Nije dozvoljeno. Tako isto nije dozvoljeno da se raspravlja u, u vjerskom, vjerskom znanju. Ili ljudi ga pitaju i on im da odgovor i onda dolazi i kaže ja sam njima rekao samo da vidim ja sam im dobro rekao a nije pitao, nije se savjetao sa ulemom nije tražio stav učenih ljudi i na kraju kad da svoj stav onda dođe kaže ja sam zauzeo svoj stav imam ja stav samo mi je bitno da vidim je li to ispravno ili nije ispravno kad je fino ovaj, uzeo stav i možda je postupa po njemu onda, onda želi da zna je li on ispravan što je sigurno pogrešno peta tačka u menheđu ehli sunnata val džemata kada je u pitanju sticanje znanja, odnos prema učenjacima za uzimanju stavova, jeste da ehli sunne vol džama zauzima umjeren stav kada su u pitanju islamski učenjaci. Oni vole svoje učenjake, brane ih, učtivi su prema njima i im, o njima imaju lijepo mišljenje. Imaju veliku želju da uzmu znanje pred njima, i da uče pred njima. Oni znaju da su islamski učenjaci nasljednici koga? Poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A nema sumnje da su nasljednici poslanika najbolji ljudi. Jer posle Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam nema, nema više poslanika. Tako da ovome ummetu ostaje šta? Da se oslone na, na islamske učenjake. Na one koji su naslijedili poslanika sallallahu alejhi ve sellem u pozivanju i dostavljanju vjere. U pozivanju i u dostavljanju vjere. Normalno u, u najtežim situacijama su učenjaci najpotrebniji. Kada je ovome ummetu najteže, onda su učenjaci najpotrebniji. I ovaj ummet je obavezan da poštuje učenjake i da ih stavi na njihovo mjesto i da ih uvažava što ne znači s druge strane da su učenjaci sveti i da ne griješe oni su kao i svaki drugi sin Ademov grešnici i upadaju u grešku i zaboravljaju i čak nekad postupe suprotno dokazu do ali to njima أنقذوني فإنني موؤودا أنقذوني فإنني موؤودا والصباغ لنهره وورودا والصباغ لنهره وورودا مات في داخل الشباب وحلم مات في داخلي الشباب وحلم غير صعب بأن أعيش سعيدا آه مات في داخلي الشباب وحلم مات في داخلي الشباب وحلم غير صعب بأن أعيش سعيدا زوجوني بغير إذن لكهل زوجوني بغير إذن كهل لا يساوي لباسه ونقودا لا يساوي لباسه ونقودا زوجوني بغير إذن لكهل زوجوني بغير إذن لكهل لا يساوي لباسه ونقودا لا يساوي لباسه أبكي بشبابي جاهليون في ثياب ليتني لم أكن أبي مولودا ليتني مت قبل هذا فأنسى ليتني مت قبل هذا فأنسى ليتني لم أكن أبي مولودا عندما تسقط الأماني جميعا عندما تسقط الأماني جميعا يكره المرء نفسه ووجودا يكره المرء نفسه ووجودا عندما تسقط الأمان جميعا عندما تسقط الأمان جميعا يكره المرء نفسه ووجودا يكره المرء نفسه ووجودا شجعتني يا أبي بحفلة مال ومنحت الردى فتاة وحيدا أنقذوني أنقذوني أنقذوني كي يعين ظلما عبيدا كيف بالله تلتقي في مكان كيف بالله تلتقي في مكان جنة حلوة ونار شديدة جنة حلوة ونار شديدة كيف بالله تلتقي في مكان الله تلتقي في مكان جنة حلوة ونار شديدة جنة حلوة ونار شديدة أنا إن مت من عذابي وقهري فاعلموا